macca simore jeenayi o joli e laana o taccidi kadi weenu ndu faade wuro maɓɓe o addana boofo ina lelna e sekko nden o yii hoolaare yimɓe ɓe o wii boofo o bandam wondu e cuusal bakkatuuji ma jaafaama e on sahaa woodi sariyankooɓe wonɓe e wiyondirde o gorko nana yelna allah o faami miijooji maɓɓe o wi'i holi ko waɗi oɗon jogoo ɗi miijooji bonɗi e ɓerɗe mon wiide bakatuuji ma njaafaama e wiide ummoya holi heen ko ɓuri weerde kono mbele oɗon ngannda ɓii neɗɗo oo ina jogii e aduna baawɗe yaafaade bakatuuji boofo ummoƴƴettaa sekko maa koota galle mon gorko oo ummii hooti galle mumen nden yimɓe ɓe ji ɗum kuli goni e yettude allah sababu nde ko rokki yimɓe bawɗe baaɗe noon ko yeesu ummi ɗon yehi wirti gorko biyeteɗo macca ina jooɗi e yoɓirɗe juuti wi ɗum rew e am macca ummi rewi e makko caggal ɗum o woni o ñamde e nder galle macca reddinoɓe juuti hewɓe e bakkadinoɓe gaari ina ñamde e makko kanko e almuɓe makko farisia en ɓe jiiɗum goni e wiide almuɓe makko ɓe holi ko waɗi ceerno moon ina ñamde e rendinoɓe juuti kañum en e bakko dinoɓe o nani ɗum o wiiɓe wona celluɗo sohli cafrowo sohli cafrowo ko ñawɗo jehe janggoyon ko ɗiɗo bindi pirti jiɗmi ko jogodiron jurum kono wona sadakeji gati addanimi noddude fewɓe addimi ko noddude bakkodinoɓe e on saaha almuɓɓe yaya ɓattimo namnimo ɗum ɗo holi ko waɗi minen e farisi en ɓe amin koora te almuɓe ma ɓe korata o jaabiɓe o wi beele dambooɓe ina mbawi yunginade tawa jomaajo gorko ina wondi e mumen maa sahaa ar ɗo ittete e hakkunde maɓɓe e oon sahaa maɓe koor hay gooto ɗakkata fallaare hesere e wutte kiiɗɗo ndeen fallaare hesere nde ñoortat wutte kiiɗɗo oo ceekol ngol ɓeydo te kadi hay gooto loowataa ndiyam resen kesam e sumalleeji kiiɗɗi ndeen ɗi pusat ndiyam reseŋɗam rufa ɗi mbaase ndiyam reseŋ kesam loowete koye sumalleeji kesi mbele fof ina fandine ɗo haalanta ɓe ɗiin koŋgoli ɗo gardiiɗo batirde gooto yetti dicci e yeeso makko wi'i ɓinngelam dewel maayi jooni kono aɗa fawa maggel junngo ma ngel wurtat yeeso ummi rewi e makko kañum e almuɓe mum debbo gooto elinooɗo ko footi no duuɓi sappo e ɗiɗi rewi caggal makko memi ceɓɓal wutte makko ngati kanko debbo o omo wiyatno hoore makko hay so dañmi tan ko memde wutte makko mi sellat yeesu yecciti yiimo wii banam debbo wondu e cuusal hoolaare ma danndiima e on sahaa tan debbo o selli yeesu yetti galle gardiiɗo battirde ndeen o yii wuttooɓe coorumɓe ɓee ina peewnitani wirwirde nde te yimɓe ɓee ina njirgitii o wii jaltee boowal ngati suko debbo o maayaani ko ɗaani ɓe ngoni e jalde mo ndeen yimɓe ɓee njaltinaama boowal o naati e nder suudu hee o jaggi e junngo suka debbo he ummi on kabaaru sari e diwan he fof no fotiri ɗo yeesu yahata ɗo wumɓe ɗiɗo ndewi e mum ina ngulla ina mbiya nden o yettima galle wumɓe ɓe ɓattimo o namni ɗumen o wi bele oɗon gonɗini mboɗa wawi wallude on ɓe jaabimo ɓe mbi amin gondi kai e on saaha o memi gite maɓɓe o wi yo on mbaɗirane no gonɗinirɗon ni ɗon e ɗon tan ɓe gumti o totti ɓe yamirore tinde o wi keɗoɗe no moƴƴi hay goto fotani nande ɗum ndenne dey ɓe jaa ɓe jayni inde makko e on diwan fof no fotiri nden ɓe jehi o addana kadi gorko goto muumo molaɗo seyɗani nde o riddi seyɗani o tan muumo o woni e haalde diɗɗal ngal fof jagga kawisa woni e wiide ko wayni meeɗa yiyeede e israila kono farisé en ɓe kañumen goni e wiide ko mawɗo seyɗineji o o riddirta seyɗineji ɗi yeesu naati saare yo saare wuro yo wuro ina janngina e nder battirɗe ina yeeyna kabaaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah o kadi ina sellina kala ñabbuuli e kala rafiiji nde o yii yimɓe ɓe ɓernde makko heewi yurmeede faade e mumen ngati ko ɓe faynooɓe te ɓe ngalaa ballo ɓe mbaynoo kono baali ɗi ngalaa gaynaako nii e on saha o wi almuɓe makko ɓe gese ɗe moƴƴi kono soñoɓe kewani nden noon ñaagoɗe joom gesa o yo ɓeydu soñoɓe